Bertxolarien lagunak elkartetik eh, ortsi duate eguran? Hai, eguran zuei. Aitor Sarasua Bertxopaper lehiaketain bigarren edizioa bururatzeko tanda? Hori da, hori da, e, bon, Bertxopaper hori martxan eman ginduen aurten, eta apilaen horita iruan egiten dugu bai e, sari banaketa eta bai aitzakiarekin ere bai e, Bertxu saio bat, beraz bai hori da gure lehen, gure lehen gaia hori da. Nola joan da, urtengo edizioa? Bo, aintzinekoarekin konparatuz pixkat parte hartze guti sot, baina ala ere eh, kontengira, eh? gazteetan Amerika ziren eta helduetan eh, bat, bizki kontengira egia erreiteko. Eta ara, bon gero jendairiz daki bezala arazo txiki batukan giroen eh, gazten eh, sarien banaketarekin, bertsualdi bat eskapatu zitzaukun eta gainera irabazi duen bertsualdia izan da. Orduan bon, egin dugu eh, hori, magia bat eta denek saria aukaren dute eta untxatera ah, da Ordean, eh, itzordua, emana da, ziburun? Apilaen oita iruan, ziburuko baltsan elkartean. Beraz, programan izanen da goizean eh, sari banaketa eta saria biltzera jen diren diren eh, bertsoen idazleak, hoien bertsoak kantatuko dituzte peitifaten horrean, edo tarte horrean, bazkalaintzin, eta ondotik e, bertsu saioa maiterat, maialen lujanbio eta ikertzu beldia bertsulari handiak izanen ditugu. Eta hor dukotz, ez da ono badea manera leki hartzeko? Manera bada, ez da, ez da problemarik idekia da, eh? egun tau ipertsona hartu joa iten algira, beraz eh, betetzen baginu e, bikaina litzateke, hortarako badugu zenbaki bat afitxetan eta atxumaitan alduzuena Facebooken esare sozialetan eta abarretan, mhm zenbakia da 06, iruita amalau, largoita emezortzi, berroita amalau, iruruita amabost. Eta edo mezu gutz, edo midatzirik, edo e, eh, kuke, ez zitu txeginen. Aitor Sarasua bertso paperleiak eta ina sari eta, eta askaria apirilain oita iruan ziburun eta ondoko asteetan bertxolaren lagunak laguna besteik eh, proposatzen du. Bai, bai, egia da ez girela gelditzen, eh? badugu sustapen arloa, badugu ere bai aurrekin egiten dugun lana, eta gero urte guziz bezala, bebada gazten, eh, gazten txapelketa, eh, gazte sila duguna, edo aurten digaintzina gazte sila duguna, eh, eskolartekoa izan dena orain arte, mhm. eta lehen kanporaketa izanen da azkainen eh, maiatzaren seian, eta finala itxasuko sanokin, iandez, maiatzaren goita sortzian, goizeko ameketan. Eta ba, bertsolari gazteak eh, deskubritzeko eta biharko bertsolari handiak deskubritzeko parada da ere, eh, hortara ere jendea deitzen dugu, e, eh, importantea baita gazteak bertsutan adilarik, e, Bai, interesgarriak dela direla senti dezaten eta publikoen aintzinean kantatzen hau zaitezen, ikas dezaten hori gure lana da ere, baina hortarako publikoak lagundu behar du. Eta gero, bon, eta gero, eh, intzinagoaz, egia erran, eh, azken urteetan, bada sede bat gaie maileen partetik da formakuntzarena, eta egia da guk txapelketetan eta ere e, ibiltzen dira gure inguruan, ibiltzen dira gaie maile batzuk, baina aparte ere egia da elkartek antolatzen duztelaik saioak ikastelen bertso bazkari eta ba, etxeko gai emaileak izaiten dira eta pixka bat eh, jende hori laguntzeko ere da orduan egin dugu, eginen dugu formakuntza zabal bat, ideki bat e, eh, hortarako ere bai jendeak e, izena emaiten lu edo agertu egunean bertan, izanen da ekeinaren iruan e, larraldean egoitza dugun lekuan, goizeko amartatik eguer dira, mm amaia agirre gai emaile eta bertsolaria izanen dugu ba, pixka bat bere bere esperientziaz eta bere gutienez berak dakienaz eh, mintzatzen. Urrunago posible da egitea gauza gehiago, bera bon, horrekin hasiko gira, eta bon, badugu deia talde bat eta etorriko dena, izan etxetik edo gure ingurutik, baina nara, e, inguruan baldin bada jendea interesatua, e, hor hori idekia da, eta jendeak etortzeko sedea baldin badu, edo dei dezala lehenago aipatu duan zenbakira ere, bai? Nahi, eh? Bai. Edo, edo elkarteko senpererat e, webunetan eta maiten dena, edo agertu da dila ez diogune hori aterik itxiko. Bai. Ez duzu jardura muntatzen alako zerik eh, lehen eh, esperientzia eta ikbat da plantaren zartzen zena? Bai, eskualde honetan bai egin izan dira, baina egiten direlarik usu izaten da etxekoen dako ez, eta ezagutzen ditugunak edo interes auketan dutenak hoiek kontaktatu ditugu dira. Baina egia da, e, jende hainitzi interesatzen altzaiola, gure lana bertsolaria jo joiten baita, Eta gero usu, e, ba ez gira mainan bertso edo gai emailearen lana saioaren erdia izaiten alda. E, eh, gai baten formulazioa adibidez, biziki importantea izaiten alda, eta gero ez da beti aba asmatzen, eh, bertsulariak ere asmatu behar du, baina, baina importantea da, orduan egia da guk maila hortan egiten dugula ba, lan bat egiteko, eta errepikatuko dena seguraski. Bai, ah, ha, izalen urtean ama bai. saio, behar ba urtean bat, baina nala, pilak berriz jargatzeko eta ikasteko emeki emeki. Gio beste hitzok duik edua da. Eta azkenik, be, gubiak egunkitzen gaituen e, bat, eh, egia da, elkarlanean girela ausu bertsularien lagunak eta euskal irratiak, eta urte guzi zaraiten dugula egin bardugula saio bat elkarrekin, elkar konfidantza hori saritzeko edo, Eta aurten azkenean data ezarri dugu, ekainaren amarrean izan den da, emeki emeki lekua eta bertsolarien izenak deskurrituko dituzue, naiz eta baditugun, baina ez gu dena <laughs> ez gu salatuko goizuko komunikazioan abila izan. Hori da, hori da, hori da. Dena emaiten badugu, baina hori, ekainaren eh, amarrean, Euskal Irratiaek eta, eta bertsolarien lagunak elkarteak elkarrekin eh, saio garantzitxo bat antolatuko dugu, eta menturaz besta eder batekin finituko dena. Ara, ondoko egunetan eta udari buruz ere beste ikip proposatuko huzie. Segitzen dugu, e, e, maiatzean antolatuko dugu beste saiotxo bat eh, aldu den, Eh, maiatzen amabian ezpen aiz trompatzen, e, hori ja egitura tipiko saioa dira, pixka bat etxeko eh, eta gero segitzen dugu laguntzen saioak, gentsatuko gira herriko bestetan eta presenti zaiten, ekartzen bertsoa bestetarat e, ba, sobera lekurik hartu gabe, eta bestetan zaila izaiten da mhm. bertsoa sartzea, Beraz, emeki, emeki. Present, baina ito gabe. Horten biziki present izan da bertsularitza, txapelketaren ondorio baina ez soilik, eta abar, hori, jendeak ere hartu behar du, eta wala, gu horri zanen eta beti bezala luzatzen dugu mezu harreiteko. norbaitek baldin badu, zerbaiten beharra baldin badu bertsolaritzaren inguruan, gure lana da laguntzea, e, eta abar. Bertsolaritza, osa agi unien da, ordean? Bai, itxura hori du, egia da, orten, e, saio hain izan direla, e, gure lanetako bat da kontatzea zenbat saio diren, Ba, urte astapenetik unak, erragunuke, aixe izan direla berrogoi berroi mar bat saio eta gero saio bo, neutral, bertsoa barne hartzen duena, Dai, eh? Bai. abiez libertimendu eta santibateak eta ere konda dira, eh? ez da, baina goza, estruktura tipitako zerak ere bai, ordon bai, eh, osa herri honean da, e, horrek erra nahi dure bai Euskarak badula bidea egina, zenta bertsoa ez da Euskarari gabe, eta beraz, bai irratiak, eta, bon, beti sos faltan dugu denek, <laughs> baina eh, egia erran, askiongi girela. Bertxolarien lagunak elkartetik, ortsi duate, mire esker? Mire batien.